брама. Сённяшні выпуск перадачы прымеркаваны да выхаду ў свет поўнага збору твораў Масіма танка. Міжваенная вільня расстрэлы беларускай інтэлігенцыі і камуністычная утопія вачыма народнага паэта Беларусі. У перадачы бярэ ўдзел рэдактар твораў Масіма танка літаратуразнаўца Арсень Ліс. Для мікрафону аўтар перадачы Сергей Дубаец. Сёння мы працягнем гаворку пра Масіма танка, якую распачалі ў мінулай перадачы. Танк застаецца сапраўды вялікім паэтам і таямнічым персанажам беларускай гісторыі мінулага стагоддзя. Здаецца, раскрымы ягоную таямніцу і многае стане зразумелым у нас самых. Як наша нацыянальнае адраджэнне сплялося з камунізмам, як уз'ядноўвалася Беларусь у 1939 як перажыла яна страту нацыянальнай інтэлігенцыі ў часе сталінскіх расстрэлаў, як глядзелі на гэта тыя, каму ўдалося выжыць. Менавіта Масім танк і ягонае маўчанне затуляе адна спраўду пра гэтыя цёмныя перыяды гісторыі. Сёння беларускія навукоўцы рыхтуюць да друку новы 15тамовік паэта. Будуць там і лісткі календара, міжваенны віленскі дзённік танка сёння ў вострай браме гутарка з рэдактарам гэтага унікальнага твору арсенем лісам. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. аўтар перадачы Сергей дубавец сталы аўтар нашай праграмы зміцер бартусік адправіўся да арсеня ліса з пытаннем пра літаратурныя містыфікацыі калі насамрэч пісаліся лісткі календара арыгінал гэтага твору нібыта не захаваўся упершыню друкавалася кніга ўжо за савецкім часам у але ўзровень шчырасці маладога танка рэзка кантрастуе з тым часам калі тотальна панавала савецкая цэнзура і калі гэты шэдэўр быў упершыню выдадзены кнігай многія менавіта з гэтай кнігі ўпершыню дапалі душою да беларушчыны і да старое вільні якая некалі была калыскай беларускай культуры а цяпер апынулася за непрабіўным кардонам слова з метру бартосіку Ці шмат застанецца беларускіх кніжак, напісаных у двадцатым стагоддзі, якія будуць чытацца беларускімі чытачамі ў стагоддзі новым. Не ведаю, але ў адным упэўнены. Лісткі календара Масіма Танка будуць чытацца і перачытвацца. Не толькі таму, што гэта кніжка пра вільню, тую беларускую вільню, пра якую будзе марыцца яшчэ не аднаму пакаленню беларусаў, а таму, што ў гэтай кніжцы бліскуча аднаўляюцца рэаліі таго часу. Чым далей сплываюць трыццатыя гады, тым цяжэй нам прымерыць іх на сябе сённяшніх, а тым больш пагадзіцца з палітычнай пазіцыяй аўтара. Але ці не дзякуючы ягонай камуністычнай пазіцыі мы маем гэтыя лісткі. А яшчэ маем магчымасць і цікавасць спрачацца з ім віленскім паэтам, беларускім нацыяналістам і дзеячом камуністычнага руху. Няўжо малады камуніст не ведаў, што адбываецца па той бок мяжы. Няўжо беларускі нацыяналіст нічога не чуў пра лёс сваіх ідэйных паплечнікаў. Няўжо ён не здагадваўся, што чакае ягоных сяброў і апанентаў у выпадку прыходу ў вільню савецкіх танкаў. Чытаючы гэтую кніжку, мяне не пакідала ўражанне, што не ўсё напісанае засталося. Зрэшты, і сам аўтар кажа пра гэта ў самым пачатку свайго аповеду. Лісткі майго календара ўвесь час перагортвае і шматае навальнічны ветер. Некаторыя з іх я сам вырываю і нішчу. Цяжка па такім календары жыць, яшчэ цяжэй будзе некалі аднавіць мінулае, а па ініцыялах і клічках уваскрэсіць сапраўдныя імёны многіх маіх сяброў. Неўзабаве павінен выйсці поўны збор твораў паэта. Лісткі календара рэдагаваў і каментаваў арсень ліс. Менавіта да яго я і пайшоў у надзеі на сенсацыю. Над цудам захаваныя старонкі дзённіка, якія не маглі быць апублікаваныя раней. Але сенсацыі не адбылося. А калі б пісаліся лісткі календара, Я думаю, што роздумы і цяперашнія здагадкі ці яны напісаны ў 60 70-е гады ці тады ж напісаны, калі і пазначаны у друку, не маюць пад сабой сур'ёзнага грунту. Пісаў ён все-таки тады. Іншая рэч, што пры публікацыі было адкаргавана нешта адрэдагавана нешта, былі некаторыя імёны апушчаны. Ну адносна таго, што чарнавікі былі яны ж ёсць, часткова ёсць, калі сегодня не можем мы знайсці дакладна ў архіве это не значит что их няма і часткова яны былі ў віленскіх архівах хотя э, у віленскіх архівах некаторыя рэчы матэрыялы танка прападалі напрыклад его запіскі якія у турме так званыя грыпсы э, яны амаль цалкам усе прапаліць гэта навукоўцы э, працуючы некаторыя так цікавіліся спецыфічна танкам выбіраючы матэрыял то я сам бачу пустыя канверты дзе значыліся э, в опісах матэрыялы танка ты ж самыя грыбсы апошнім часам вясной працаваў у вільні ў архіве у дзяржаўным літоўскім падняў справу танка 30-х гадоў арышт яго то як за ім сачыла паліцыя польская як дакладаў камендант у святках аб танку у якаб выдатны дзеячы сярод камуністычнага падполля высока цэніш яго. Выдатны дзяяч камуністычнага падполля. Тут першы намёк на разгадку асобы танка, але і не ўсё тут зразумела. Мы ведаем многіх таленавітых паэтаў, якія ў натуры сваёй былі і ёсць падпольшчыкі. Чаму танк, будучы дасведчаны ў тым, колькі ахвяраў нясе з сабой пераўтварэння свету на ўсходзе, заставаўся перакананым прыхільнікам савецкага камунізму. Чаму ён быў настолькі леваком, калі тое, што рабілася ў Менску, тое, што рабілася па той бок мяжы, гэта ж была адкрытая інфармацыя. Ну бачыце, па-першае, там ўжо к гэтаму часу, як пачаліся рэпрэсіі ў савецкай Беларусі, ён ужо пэўнай меры склаўся усе яго святапогляд ёсць грамадска-палітычныя погляды яго склаліся ён склаўся пэўным асяроддзе яны складаліся ў тридцатыя гады складаліся ў тых умовах калі ведаеце вельмі неразумная прынцыпе была палітыка да ваеннай польшчы ў дачыненні да беларусаў ж установка адкрытая установка была дэнацыяналізацыя не даць школы па закрытай інструкцыі у польшчы беларусы маглі только 5 процентаў беларусаў маглі кончыць гімназіі аналагічна як у савецкія гады 5 процентаў мусіць было дачыненні у закрытай інструкцыі дачынення да еўрэя дачынення да беларуса было тое сама ў польшчы былі сацыяльныя крыўды і камуністычная партыя заходняй беларусі выкарыстоўвала палітыку польскую каланізацыйную дачынення да беларусаў Увесь беларускі рух у двадцатыя гады грамадаўскі рух трымаўся на на барацьбе за зямлю беларускія паслы абяцалі, і змагаліся і надзвычайчы размагаліся ў польскім сейме за, за рэформу зямельную каб даць селяніну зямлю даць грунт яму для жыцця сам паэт ён быў гатовы дзеля вось гэтых светлых ідэяў дапускаў такую магчымасць што ён можа падзяліць лёс вот пры размове апошніх гадоў іх ну, фактор уласна вядомаю я не так уже шырока вядомы а у 32 годзе халітанку пагражаў арышт ён зрабіў спробу уцячы ў савецкі саюз як гэта рабіла многа моладзі заходняй беларусі у 30 пачатку 30-х гадоў быў адбыўся фактычна зыход гэта ведаеце як зыход некалі з егіпта быў у яўрэяў з заходняй беларусі моладзь заходняя беларуска не мела перспектыву польшчы ў даваеннай Яна гімназія беларуская это самае большае, што можна было кончыць і ведаеце і потым жа не давалі правы паступаць з беларускай гімназіі у вышэйшую установу невыпадкова што сказаць у чахславакі э, скіраваліся да вышэйшую адукацыю заходнебеларускія хлопцы атрымліваючых славакі. Вось танк у гэтым потоку нават для 30 год это быў цэлы поток, это было трагічны зыход інтэлігенцыя она не мела работы дайте двадцатые гады ж падалі надзею двадцатые гады савецкая Беларусь памысна развівалася і за той час надзвычай много беларусу зрабілі Ну і танк перайшоў граніцу а яго адкінулі назад значыць перайшоў ён у раёне плешчаніцу казаў мяжу тады пераходзіць не так уже складана было тысячы ішлі десяткі тысяч заходняй беларускай моладзі сюды сышлі Ну кажа неяк мяне насцярожала кажа неяк с э, трэхі гэты зайшоў першую вёску жанчына кое спыталася дзе тут па бліжэйшы пан застава кажа жах у вачах такіх што ну у мінску я напынуўся яго перавезлі сюды і пасадзілі у пішаюскім замку ён сядзеў кажа быў рускі тэатр відаюць мне з акна той час можа яшчэ яшчэ яўрэйскі быў не рускі пасля вайны ён стаў рускі Ну, ось прыходзіў кажа малады хлопец у той час правда кажа была пастанова каментэрнам прынята што калі не пагражае даразны суд заходнебеларускаму камуністу то уцікаць не трэба Ось, а палякі давалі 6-8 гадоў за камуністычную дзейнасць самую простую самую элементарную Ну і кажа пагаварыў пахаварыў са мной ну натуральна пасадзілі кажа потым яшчэ да яго чалавечка спецыяльна які ўсё знаешь прыкідаўся што надзел заходнюю Беларусь і што хоча купіць сабе хату і все кажа я зразумеў што это звычайны правакатар сказал дзязюлька кажа даў яму па вуху пасля это кажа забралі яго звяне это сказалі што трэба ісці назад ну на яго шчасце это было 32 год 33 годзе вы уже ведаеце была другая хваля арыштоў савецкай інтэлігенцыі беларускай танк вярнуўся назад Ну, пашоў працаваць ну, у легальны друк у беларускім летапісе працаваў дакаваўся ў калосьці беларускім летапісе вёў калонку пасля у э, газеце э, наша воля якая дарэчы часта рабілася на кватэры шырмы інтэлігенцыю хіліла ў левы бок становішча сацыяльнае і нацыянальнае ў польшчы а ўсе трагедыі яны ж канешне не ўяўлялі не ўяўлялі можа і не верылі Вы ж ведаеце факт, які ўспамінаў у сваіх аўтабіяграфічных запісах Карпюк, што чалавек прыйшоў адсюль КПЗ-бовец савецкай Беларусі стаў расказваць, як тут ўсё. Не верылі да столько не верылі, лічылі правакатарам, што ўзяў ды пашоў утапіўся. Была вельмі моцна выхавана ў двае гады вера ў тое, што на ўсходзе будуецца новы свет. Ну і так на пачатку быццам і выглядала дзіўны эпізод. Камуніст падпольшчык вырываецца з кіпцюроў імперыялізму, трапляе ў краіну ўсеагульнага шчасця і аптымізму, гатовы на поўныя грузі запяяць насутра встрачае прахладай, але дзе ён апынаецца. Не на прыёме ў ЦК, не ў рэдакцыі савецкай Беларусіі і нават не на мітынгу на фабрыцы, дзе абмяркоўваюць звярыную сутнасць імперыялізму ён наўпрост патрапляе на валадарку у пішчалаўскі замак у савецкую турму уцякаў за свой камунізм ад турмы польскай а патрапіў у савецкую і тут атрымлівае асалоду ад таго што з вакна вязніцы яму введён будынак былой харальнай сінагогі а цяпер гарадскога тэатру міжволі пачынаеш думаць пра тое што турма у была адным з абавязковых атрыбутаў камуністычнай рамантыкі. Сапраўды, я ж не проста сяджу. Я як дзяржынскі ці нават сам Сталін у царскія часы перастукваюся з таварышамі. І зусім не істотна, што гэта свае мяне пасадзілі. Яны ж усё разумеюць, яны ж разбяруцца. Мне ясна толькі, навошта тут гэты правакатар. Дам яму ў вуха, надта ж нерамантычная постаць, разбурае цэльны вобраз камуністычнага раю на зямлі. Блізкі календаря гэта ў некаторай ступені все-таки палітызаваны твор і лірычны герой ягоны таксама вельмі палітызаваны чалавек. А ці быў ён палітызаваным 80 Я думаю, што ён добра разбіраўся ў грамадскай сітуацыі. Аналітык жа быў глядзі сябе ў вершах сваіх уверлібрах ён жа тыповы аналітык пэўна нейкая вастрэйшыя рэчы выходзіў, але гэта не значыць, што не разумеў. Думаю, што не разумеў. Падпольшчык мусіў усё разумець, але пры гэтым захоўваць таямніцу. Верагодна, і Макссім танк проста хаваў сваё веданне ад іншых. Ён быў шматкроць уляўраны рознымі савецкімі прэміямі і ўзнагародамі. Ён гадзінамі сядзеў у ганаровых прэзідыумах, але маўчаў і думаў пра свае вершы пра родную вёску і пра вільню. Магчыма, праз гэта ён і ўратаваўся, каб да апошніх сваіх дзён не страціць паэтычнага голасу і жывога сэрца. Наводкі лічаць, што ўсе нашыя беды ў немалой ступені даецца ў знакі асутнасцю вільні ў нашым скажем так беларускім поле. Там багата наша матэрыял. Я дасі ўзяў сваёй тэрыторыі за двадцатыя гады віленскі круговы суд апошнім часам он дарэчы там танках глядзеў справу віленскім круговым суде там столько нашай інтэлігенцыі праходзі паглядзеў па сваёй аколіцы у двадцатыя гады у нас камуністычныя ячэйкі ну па ўсіх красяхоліцы былі разумееце быў патэнцыял рэвалюцыйны бальшавікі скарысталі вельмі так гэты э, увесь рэліцыйны патэнцыял который накапля ўсіх чы перад ужо пакаленнях у перед гэтым перед рэвалюцыяй ўжо непрыяцце гэта самаўрладства непрыяцце гэта дэспатызму царска гэтага абмежавання ўсіх гэта было разумееце ўжо ў народзе і гэта было выкарыстана вельмі умела мой бацька хрышчоны арганізаваў ну, Дмітрий шуржыцкі быў такі фотограф вясёлы быў чалавек ён арганізаваў ці не знаю скольких камуністычных яшчэх у нашай аколіцы а памираючы у 46 годзе казаў жонцы а подліш хлопцоў скажи что на свеце няма праўды скажи скажешь скажи что няма праўды на свеце для мяне для навукоўца у вільні э, шмат што дорага перадусім ведаеце э, ну у гістарычны горад як чаторга гэта вобраз у гісторыі нашай гэта старая сталіца ведаеце яна ён жа мела вельмі архітэктурнай аблічча архітэктурная жа не для нас відне як можа як рым там недзе на захадзе калі хочаце кажу архівы віленскія да ж беларускія матэрыялы мне дарэчы чапіс дырэктара там музея архівы які апошні час працаваў кажа ну ваши матэрыялы пры нармальных адносінах нармальных умовах можна можна было б вам аддаць это цалкам ваши матэрыял те ж самыя двадцатые гады тридцатые гады вы разумеете все наши люди наши тэрыторыі так сказаць абнята ўсе так ідзе праз гэтыя праз гэтыя суды праз гэтыя справы а віленскі э, у акадэміі навук э, фонд у аддзеле рэдкай кнігі 21 гэта ведаеце все все наше грамадскае жыццё двадцатых тридцатых гадоў жыццё вельмі інтэнсіўнае бурлівае то беларускі актывізм самойла называў гэты фас 20 гады станаўленне нацыі ішло па два бакі граніцы там і тут у 20 гады і была яшчэ это сялянскі грунт шырокі рэзерв для інтэлігенцыі таксама адтуль ішоў ну паэтычны горад настраёвы паэтычны горад непадкомна ну, я туды трапіўшы паэтамі становіцца вільня паэзія і камунізму гэтыя тры словы прайзліці даюць одно Беларусь вынік на свой час аб'ектыўны і мы яшчэ не аднойчы будзем звяртацца да гэтка трыадзінства сёння ж застаецца одно пытанне да паважанага даследніка арсеня ліса Масім танк бачыў як ягоных знаёмцаў і калегаў адпраўлялі ў сыбір а той на расстрэл пісаў пры гэтым вершаваныя прысвячэнні сталіну Цяпер гэткія паводзіны прыроднага падпольшчыка растлумачыць ужо лягчэй. І ўсё адно танк і людзі, як это было і бывала у той усё менш зразумелы час. З яго блізкіх сяброў не знаю, хто быў арыштаваны. Я не быў блізкім сябрам арыштаваны быў Сергей Хмара, ён не быў зім блізкім сябрам. Старэйшае пакаленне ж было асноўным арыштаваны. Арыштаваны быў Антон Луцкевич, Самойва, Ну, з кейчын асабіста ведаў, конечно, Антона. Дарэчы, называўся цёфлабію. Ён хадзіў да Уласава з Сашкам Хадынскім, здаецца, хадзіў за Гарохам, хадзіў. Янка Гарох быў такі хлопец, трошкі маляваў. І разам выдавалі ў турме з ім у навукішках селячы часопіс. Дарэчце, відаць, і сам аглядаўся. Гэта, ведаеце, вельмі спецыфічная была атмасфера. Я, я помню такие эпизоды в Союзе письменников. Выступая э, Буралкин Геннадьевич, э, еще был Петр Устинович Бровко, э, с, с, с, старшиней Союза, каже, что футболисты по своих проблемах уже сходили у ЦК, еще там некто еще сходили у ЦК, а мы по своих кровных проблемах до этого часу еще, наши э, керовники Союза, не не потрапілі на прыёмную ЦК брок ускочую пружыністы когда просто от трибуны рукой левой здаецца отпихну бураўкина кажа разумная вы цяпер калі можна рабіць нешта нешта гаварыць а попробовали в той час калі мы купалы колса трэба было ратаваць от фізічнай смерти попробовали вы калі мы жарыліся як на патэльні карасей у тых умовах бы кажуць цяпер вы разумна ведь такі обум. І гэта было шчыра, это натуральна было, разумееце. Мы не выяўляем усей ва ўсім аб'ёме того кашмару, у якім творчая інтэлігенцыя апанулася ў канцы 30 гадоў наш. Прывіце 29 кастрычніка года 20 пісьменнікаў адзін дзень расстраляна девушка это еще беларусы жывыя еще голос падаюць гадоў на 50-70 наперад выбіваліся можа на 100 Академіка Пішеты было 5 ці сем аспірантаў, ні адзінага не асталося. Аспірант, сярэдні ўчоны. Там вельмі як чалавек быў адзыўшывы надзвычайна ён памагаў самых розных бедах ведаеце я ж праз яго кахановска пару разоў выручаў на заступніцтва танка просто вяртала людзей да працы ў той час. Ано ну, з Ларыса Яншу вы ведаеце самі, напэўна, гэта перапіску, яе ліст да яго надзвычайна і яго лісты да яе. Ён прымаў удзелам у лёсе многіх людзей. Ён памагаў, бо ну, з ім лічыліся. Заўважце, што танк між іншым беў перапіску с Арсеневай, калі яна была ў Казахстану выслана. І думаю, што ён пэўнай меры прычыніўся да таго, што яна, вернутая была з Казахстана. Это вельмі падобна на яго. Немногія літаратары расказвалі, які удзел у іх лёсе прыняў Масім танк. І яны аб яго чалавечнасці, аб яго высокародстве э, вельмі высокай думкі многі. Я таксама павінна, што это чалавек быў высокародны. Памятаеце, чым сканчаецца кніжка. Запісам ад 28 лістапада 39 -го году. На сцяне вісіць нядаўна куплены каляндар, на якім апроч даты даўжыні дня гадзін усходу і захаду сонца напісана колькі год вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі рэвалюцыі якая пераможна крочыць па ўсёй зямлі конец цытаты ці не занадта ўсё літаратурна выверана каб паверыць у дату напісання гэтых словаў пасля якіх будзе яшчэ нямала дзённікавых запісаў але ўжо паводле новага календара дзе аўтар ужо не дазволіць сабе адкрыта разважаць пра жыццё і палітыку. У абставінах новага календара паэт так і застанецца падпольшчыкам. Але умовы канспірацыі ўжо зменяцца непапраўна. І нават у вуснай сяброўскай гамане за сямейным сталом, як толькі гаворка саб'ецца на палітыку, ён толькі будзе паказваць вачыма на столь, упэўнены не са страху за сваё жыццё, а за магчымасці ратаваць у прапанаваных абставінах іншыя жыцці і лёсы, бо сэнс падполля не ў словах і жэстах, а ў справах, якія будуць ацэненыя пасля акупацыі. Вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар перадачы Сергей Дубавец. Натуральна, сённяшняй праграмай мы не паставім кропкі ў разуменні асобы Масіма Танка паэта, які будзе прамаўляць да нас і заўтра і паслязаўтра, бо ягоныя творы хутчэй набываюць з часам, чым страчваюць. Затое ўсё больш выразна вымалёўваецца постаць яшчэ аднаго беларускага падпольшчыка 20 стагоддзя. Левака, Веленчука і высакароднага чалавека. распаўчаў чарговы выпуск перадачы вострая брама гэтая праграма была прымеркаваная да выхаду ў свет поўнага збору твораў Масіма танка у перадачы браў удзел рэдактар твораў Масіма танка літаратуразнаўца арсень ліс аўтар і вядучы вострай брамы Сергей дубавец нагадаю перадача вострая брама на нашых хвалях кожную нядзелю у